Salam Və ən birinci qardaşımızı təbrik edirik. Allah subhanət hala onun istimacını xeyli bərəkətdirəsin. Həmçində valideynlərə də təbrik edirik ki, xoş gündə olar, nəsib oldular və təbii ki, onlar üçün də xoş gündür bu. Çünki övladın məclisi, toy məclisi, yəni xoşdur valideyn. Və Təbii ki, ailə həyatı qurmaq mühüm məsələlərindən biridir. Belə-belə baxanda mühüm məsələlər çoxdur. Yəni, insan gəlir çalışmalı həyatında hər bir şey çatdırar tənzimliyə. Və ən birinci, ən birinci də Allah qarşısında olan haqları. Çünki necə bilirsiniz, Allah subhanət hələ heç nə hələ belə yaratmıyor. Allah subhanət hələ buyurur ki, Mama xələqnəkum əbətə biz sizi əbəs yerə yaratmamışıq və yaradıb məqsəd üçün. Məqsəd də nədir? Buyurur, buyurur ki, mən cinləri və insanları yaratdım ki, mənə ibadət eləsinlər. Əsas məqsəd qaya budur, insan yaradılışıdır. Və ibadət insan həyatında böyük yeri var, böyük təsiri. İbadət insanı həyatının daxili tənzimləyir, həmçinin cəmiyyətdə insanlar arasında münasibəti və s. tənzimləyir. Çünki ibadətlər də elə bilməyin, hələ belə fərz olunur. Təbii ki, hər bir ibadətin öz məqsədi var. Məsələn, şəhadətin öz məqsədi var, namazın öz məqsədi var, zəkatın öz məqsədi var, Ramazanın öz, orucun öz məqsədi var, həccin öz məqsədi var və belə. Və məqsədlər də nədir? Ən birinci şəhadətin məqsədi və birinci də odur. Çünki insan şəhadəti gətirməsə, müsəlman sayılmır. Şəhadət də yəni sən elə bil ki, müasir dildə desək, sənin pasportundur. Yəni sən onu bildirirsən ki, mən müsəlmanam. Və şəhadət də asandır, hamı bilir, uşaq da bilir onu. Mənə gəlsən də bilsən. Lə ilə illallah, Muhammed Rasulullah, Necəli ibn Əbi Talib deyil və ya, və ya başqa başqadır ki, əşhədə və lə ilə illallah və əşhədə annə Muhammedə Rasulullah necə Əli bin Əbi Talib deyib. Deməli, e, bu kəlmə ilə belə deyil. Lə ilə illallah sən demək istəyirsən ki, Lə iləhə yoxdur məbud. Yəni, sən demək istəyirsən ki, mən heç bir məbuda ibadət eləmirəm. Bir dənə illallah bir Allahdan başqa. Yəni, sən demək istəyirsən ki, lə ilə illallah, ərəbcə kəlmədə, cümlədə demək istəyirsən ki, mən Allahdan başqa heç kəsi, heç kəsə ibadət etmirəm, heç kəsi ilah saymıram, heç kəsi xaliq saymıram, heç kəsi razıq saymıram, heç kəsi ölümdən, dilindən saymıram və s. Heç kəsi şifa verən saymıram və s. Və din budur. Yəni, fikir versəniz, və bu hələ belə kəlmə deyil. Birdən sənə gələr ki, nə, uşaq da deyir, la ilə illallah, yox. Elə belə kəlmə deyil, ona görə Musa aleyhissalam Allahdan dedi ki, ya Rabbi, mənə bir də elə kəlmə öyrət ki, heç kəs nə məndən qabaq, məndən sonra deməsin onu. Allah tala deyir ki, dinə la ilə illallah. Fikir versənə. Bəs Musa deyir ki, ya Rabbi, Bunu başqaları da deyir. Lakin Allah subhanətlə bildirdi ki, orada ki, əgər Lə ilə illallah bir tərəfə və bütün hər bir şeyi bir tərəfə qoysa, Lə ilə illallah axırı gələr. Yəni, əzəməti kəlməlidir, belə kəlmə deyil. Böyük mənalar daşır kəlmə. Və e, sən deyəndə bunu Lə ilə illallah demək istəyirsən ki, mən Allahdan başqa heç kəsi ibadət eləməcəm. Və bu kəlmə bizə ayrılır xristiyanlardan, yahudilərdən, krişnaitlərdən və s. Bu kəlməni ayrıla bilərsən. Bu kəlməni demədən onlardan seçilməyəcəksən. Ona görə bu kəlmə, fikir verirsən kəlməyə, kəlmə iki hissədən ibarətdir. İki dənə məsələdən. Birinci inkardır, inkar. İnkar var. Deyirsən, lə ilə inkar edəcək. Yoxdur Allah. Sonra ispat. İlləllah. Yalnız Allah. Deməli, mütləq inkarla ispat olmalıdır. Yəni, biri deyir ki, mən Allaha inaram, ispat edir. Lakin inkar eləmir Allahdan verirlər. O, sayılmır. Müsəlman gerək ispat eləməlidir yeganə ilahı və başqa ilahları isə inkar deməlidir. Və onda sənin əqidən düzgün olur. Bu əqidə də nəyə aparır insana? Ən birinci daxilə rahat deyib ki, yoxdur ilah, Allahdan başqa ilah yoxdur. Dardır. Bir dənə ilah, məbud, ibadət olunan Allahdır. Bu insan daxilində azadlıq, yəni azadlıq nə? O şirklərdən. Çünki şirk insanı zəliliyə aparır, rahat qoymur. Və görsən, adi pişikdən eləyənlər, adamlar, zat bu kəlməni başa düşməyənlər pişikdən qorxur. Quş keçdi, uçur oynadı ki, aha, zəlzələ olacaq. Nə bilim, ulduz falları, zat, belə şeylər inanın əqidəniz zəifdir. Arxan gör, qorxur, hər şeydən qorxur. Amma sırf bağlansan Allaha, əlhamdə rahatsan. Əlhamdə istəyir pişik keçsin, min dəfə qara pişik qabağından. Bas keçkinə, qoxma. Sən bilirsən ki, nə işin çəkirsən, bilirsən, hər şey Allah əlindədir. Qara pişkin əlində yox. Hər şey Allahın əlindədir. Arxançılıq, narahat gelmişsin, keçdim qara pişkin. Və ya məsələn, başqa cür. Və siz də bilirsiniz ki, Azərbaycan demək olan pirlər diyarıdır. Bizdə hər bir növ var. Yəni, diş piri, böyük biri zat. Sən də, sən də şeydə də var bir dənə də Bakı yolunda bu qobistanı ginekolog adlandırmışam onu. Ginekolog biri. Deməli, dəvədir. Bakıdan qobistana gedəndə sağlı qəbirsanın içində dəvə də heykəl. Deməli, kimin övladı olma gəlir keçir dəvəl altından. Gör ki, bu övladı olacaq. Avancılıq. Yəni, ginekolog adlandırmışam görsən insana bağlı. Gedir. Ya onda Krishnaid nə nəfər? Görəsən. Ona görə var, nə ilə illallah sənə azadlığa aparır, rahatçılığa. Heç nədən baxmırsan, arxanısa belə. Rahatçılıq. Bir dənə Allaha ibadət edirsən, bir dənə ona baş əyirsən, bir dənə ona sıxınırsan, bir də ondan istəyirsən, nə gözəl əqidədə görsən, rahat olur. Amma kim ki bu əqidədə deyil və ya bilmir, o narahat dəhmişər. Özünə görsən, narahatdır, qorxur hər şeydir. Və necə bildiniz ki, inkar olmalıdır və isbat olmalıdır. Sən inkar deməsən Allahdan qeyrisinə hər bir şeyi, ibadət olmanı, isbat eləməlisən yalnız bu əqidə budur. Var, sən onda müsəlmansan. Həqiqi. Və inkar da nə eləməlisən? Çünki Allahın yanında qeyrisinə olmaz ibadətini. Ona şəriyyətimiz şirk deyib, şirk. Çünki Allah şəriki yoxdur. Şərik olar insan öz arasında, ticarətdə, zat şərik olar. Amma Allahın şəriki yoxdur. Allah təkdir. Ona görə kim ki Allahın şərik qoşur, Allahın layiqincə qiymətləndirmir. Və şirklə bir üstə insanın narahatçılığı aparır, qorxu daima, zəlil edir. Hər şey təsir edir şirk. Və Allah subhanətlə onu yol qədəmən deyir bizə şirk eləməyi. Və şirk edənlər də qəribədir. Yəni, belə baxanda məsələ, heyvanlar şərək qoşmaz Allaha. Heyvanlar. Ona görə Allah subhanətələ bizə Süleyman əleyhissalamdan danışır. Deyir ki, Süleyman əleyhissalamda bilirsiniz, Allah təala o peyğəmbərliyi vermişdi və onun cinlərin, heyvanların dilin başa düşməyib, o hikməti vermişdi ona möcüzəni. Və Süleyman əleyhissalamda qoşunla gedəndə həmişə müəyyən heyvanları da götürürdü, onlardan quşlar var idi. Quşları da götürürdü, görürsən su lazım olanda və ya təhlükə quşlar gəlib xəbər verirdi ona. Və bir vaxt quş lazım, hudhud, ağacdələn quşu var idi. Lazım oldu, çağırdı Süleyman Aleyhisselam, gördü, yoxdur. Quş yoxdur. Hə? Hani? O dərəcəyə çatdı ki, Süleyman Aleyhisselam, Quranda ya, Süleyman Aleyhisselam dedi ki, sağ tapın onu, ya onu keçəcəm, ya onu qəfsdə atacaq, cəzalandıracaq onu. Sonra quş gəlir, quş gəlir bir müddətdən sonra, Süleyman Aleyhisselam deyir, haradaydım? Deyir ki, mən bir dənə, gördü ki, quş təəccüblənib. Dedi, haradan gəlsən? Dedi ki, mən bir dənə tayfa gördüm, cəmaat. Onlar Allahdan qeyrisini ibadət edirdilər. Yəni, quş, desəm, quş təəccüblənib. Deyir, mən cəmaat gördüm, onlar Allahı qoyub, qeyrisinə ibadət edirlər. Heyvan, desəm, heyvan təəccüblənib. Çünki heyvanlar Allaha şərik qoşmur. Aydındır. Allah subhanələ buyurur ki, hər şey Allah zikirdir, lakin siz başa düşmürsünüz. Heyvanlar da Allah zikirdir. Sadəcə bizimlə fərqimiz nədir? Onlara ağırlıq verməyin, Allah subhanələ bizə verir və həmçinin haqq hesab biz olacaq, onlara isə yox, onlara sadəcə düzdür, qiyamət günü həşr olunacaq ilə onlar da çünki Allah adildir. Heç kəsə zülüm eləməz. kim ki zülm olunur, onun zülmü alınacaqdır. Qiyamət günü. Hətta heyvanlar da, eğer heyvanlar arasında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamət günü Allah Taala heyvanlara hər şey edəcək, yəni diriləcək. Əgər buynuzlu qoyun, buynuzsuz qoyunu vurubsa, buynuzlar qaytar, qaytarılacaq onun içinə ki, o da vursun, hakkısa olsun, adillik olsun. Təsələ, eğer heyvanlar arasında belə olacaqsa, insanlar Və sonra Allah təala deyəcək onlara, siz indi onun torpaq, indi onun torpaq, heyvanlar, yəni torpaq olacaq qiyamət günü. Onda bu mənzərə də kafirlər görəndə, Əmməl surəsinin axırıdır, kafirlər deyəcək ki, yəli təni kuntu turabə, kaş ki torpaq olardı, yəni kaş ki heyvan olardı. Ona görə Allah şəhid qoşan pis gündədir əslində. təbii ki, fikir cəsətindən kəlmə insanın necə rahatlaşdırır. Sonra gəlir Muhammed Rasulullah. Muhammed Rasulullah tələbə ilə öyrədişlər. Çünki Lə iləh illallah deyəndə Muhammed Rasulullah deməlisən. Nə üçün? Çünki o vaxt ki, sən dedin ki, Lə iləh illallah, mən Allahdan başqasına heç kəsi ibadət edəməcəm. Yaxşı, sən bu ibadəti necə edəcəksən? Kim necə istəyir? Yox. Kim dediğini yok. Muhammed Resulullah. Ona göre Allah Allah Muhammed'i yollayıb. Sallallahu aleyhi ve sellem deyib Peyğəmbər. ki, o necə deyir, o cürə deyir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görsün hər bir ibadəti. Namaz kıldı, dedi namaz qıldı, necə məni görürsünüz qılan. Həc elədi, dedi həc elədi, necə məni görürsünüz. Öyle bütün ibadətlər belə. Bütün ibadətlər. Ona görə o din budur. Allah ve onun Resulü La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Din budur. Və bütün nə var dində hamısı bunun bundan çıxandır, bundan çıxır. Və buna qayıdır. Və sonra məsələn Allah Taala deyir ki, namaz. Namaz da insanı hələ belə fərz olunmuyor. Bir, birinci bir üstə 50 dəfə edib Allah Taala namaz gözəl ibadətdir, özü şərəfdir namaz qılmaq. Çünki namaz meyrajda verilir. Göylərdə verilir namaz. Hər namaz qismət olmur. Namaz qılmaq şərəfdir. Göylərdə verilir, görsən, bu ibadət göylərdə verilir. Orucu ibadətlər hamısı burada verilir, yerdə. Lakin namaz yoxdur. Namazda Allah falan Peyğəmbərimizə verəndə dedi 50 rükət, 50 vaxt daha doğrusu. Təsəvvür 50 vaxt. Hər onlardan bir üst namaz qılmalı. Yəni ehtiyac var biz namaza ona görə. Namaz çünki tərbiyədir və s. insanı saxlayırıq. 50 rükət, 50 vaxt. Sonra Rasul sallallahu əleyhi və səlləm qaynana Musa əleyhissalamı görür. Musa əleyhissalam da peyğəmbər təcrübəsi olub axı ümmət görür. Təcrübəlidir. Deyir ki, ağır olacaq. Qayıt azalt, azaltmağını istəyir. Rasul salsan qayılır, Allah tala 10 da götürür, 40-a düşür. Sonra Musa deyib qayıt. 30, 20, 10, 5. Musa deyib çox dolar qala bilməyəcəklər, yenə təmbəllik edəcəklər. Bəhanə edəcəklər, 5 vaxtı çox dolara. Peyğəmbər salsın deyir ki, yox, Davud utandırdı Allaha dönməyə. Yəni, nə 5 vaxtı biz namaz qılamayacaq. Ona görə Məsələ özünü namaz qılınca gönül söz vəziyyətidir. Yəni, gönül sözü bir vəziyyətdir. O oyda gözəl bir əməli, sən elmin özünü məhrum eləmirsən. Əslində, sən özünü məhrum eləmirsən. Və qiyamət gündə ən birinci namazdan soruşsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim qılıb, bəlkə yola verdilər. Lakin kim qılmayıb, qalacaq belə. Düzdür, orada getməyəcək, mən qutla vadisi gedir, ona baxın futbol gedildi və pensiya gözləyirdi. Deyəm, nə, fikirləşdim, Moskvaya yeni gəlib sonra biraz problemlə var idi, gözləyirdi, öldüm, çatdırılmadım. O söhbətlər gəlmədi, işte, daim filan keçdi, nə bilim nə, mən vəzifədə idim. Hələ söhbətə gedmir orada, orada getqdardır, patladır bəhanələr. Orada bəhanə yoxdur. Ona qardaşlar, bu ibadəti elə layiqincə cəmaatla, sonra zəkat, sonra həc, sonra oruc. Bunlar hamısı hikmətləri var, arkadaşlar. Və söhbətin əmələ gəlirəm ki, ibadətdə elə belə xərc olunmayıb, insanın özü üçün, cəmiyyət üçün xərc olunmayıb. Hələ kifayət ki, həccət, yəni, fikir verirsən, həcc. Həcc elə belə deyil, həcc ekskursiya deyil, ibadətdir. Həccə gedəndə insan oldu, müsəlmanları görür, İslamın əsəbiyyətini görür, səbirə öyrəşir, ahirət yada salır, ahirət başa düşür, həyata başa düşür ki, insan heç nə deyil. Orada başa salınır ki, ona hamı bir deyil. Fərqi yoxdur, hamı zəhram geymişsiniz. Heç nəsən, dünyaya baxmama və s. və s. Görürsən ki, həcci gedən adam elə təsirlənir, həcc dediyi ibadətdir ki, lab necə avara olursan olursan, gedəndə təsirlənir. Bu da həccin əzəmətliyidir. Görürsən ki, namaz qılmadı, gəlib başlayıb qılmağa. Gedi, görürsən ki, içirdi, gəlirdi ki, davulunları içməyəcək. Görürsən, bəzi işlər görürdü, qaydandan sonra iki ailə ölçər. Və ya azaltacaq. Bax, o da deyir, hecid ya, bu hecid. Düzgün, düzgün deyil, və ya lakin, e, gəlib da bu. Yəni, hecid deyil, olmaz, ayrı. Utanır. Yəni, həc ibadəti necə ağır olsun, onu görürsən təsirdir. Təsələ, həccə gedən əgər təsirlənirsə, deməli, bunun xeyri kimədir? Həmçinin onun ailəsinə xeyirlidir, qonşularına xeyirlidir, qonlarına xeyirlidir, cəmiyyətə xeyirlidir. Bir də həccə geyib gəlmək. Təsəvvürlə, yəni, cəmiyyətdə islah yaranır, islah. Fəsad aradan gedir, fəsad azalır. İslamın da əsas məqsədi budur. İslamın əsas məqsədi nədir? İslah eləmək və fəsadı aradan aparmaq. O budur. Ona görə bu əmirlər, qadağanlar ki var, hamısı bu məqsədə aparmaq üçündür ki, islah eləmək və həsada aradan aparmaq. Budur məqsədə, başqa şey yoxdur. Sadəcə ənim çəlik qardaşlar, İslamda olanda gələk qorumaq lazımdır. Cəmaatı qorumaq lazımdır. Çünki şeytan həmişə görürsün və xoşlanır ki, cəmaat olasan, zavallı görsən, araya girir, başlayır vəsvəsə eləməyə, şübhə eləməyə. Yoxsa qardaşların içində də olur belə söhbətlər. Lakin cəmatın bildiyi üçün, möhkəm qalmağı üçün gerək insan öz təkəbbülünü gedib qoya qırağı, öz şəxsi mənfəəti və s. Çünki xilaf şərdir. Xilaf şərdir. Və yəni xilafda heç kəs fayda görmür. Kimsə fikirləşir ki, 5 nəfər yığdı ətrafına. Nəsə olacaq? O, heç bir şey olacaq. Əksinə, sən sələf edirsən, sən artıq niyyət deyişir din gelir, şəxsiyyət, şəxsi maraqlar gelir ortaya. Bu da insan neyini riyaya aparmalı, əməllər görsənmişcə çevirir. Ona görə arkadaşlar, bu dinimiz hələ belə gəlməyib. Yəni, söhbətimin xulasəsi budur ki, dinimiz hələ belə gəlməyib. Lə ilə illallah kəlməsi Muhammed Rasulullah hələ belə deyilməyib. Namaz hələ belə qılmaq deyil. Zəkat hələ belə deyil. Oruc hələ belə deyil. Həc hələ belə deyil. Qadağanlar hələ belə olmayıb içki hələ belə qadağan olmuyor, donuz hələ belə olmuyor. Hamısı məqsədi var, qardaşlar. Və sadəcə əsas budur ki, e, bu dini öyrən, düzgün əməllimi və qardaşları saxlamaq bildiyi, cəmatı saxlamaq, bölünməmək. Bunlar mühümdür, qardaşlar. Və çoxdan danışmaq istəyirəm, Allah subhanətlə bizə işin faydalandırırsın və qardaşımızın bu evlənməyi, izvacın xeyrini bərəkət eləsin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته